Tira ba, osteguna dugu, eta ostegunero egiten oi dugun bezalaxek, aurkoan ere, zuberora goaz, e, eh, bozara, hain zuzen, titikarreka, alkaiz, egunon? Egunon urtzi, eta oi hartzuneko Euskal Herri guzti hori. Ondo? Ondo, bai, biskat hotza, eh? Ostia, hotza sartu da, eh? Bai, bai, bai. Mendiak txuri, txuri ditugu ebe mendiak. Bueno, e, eh, titika ez da Jose Landa, ez dugu egon aldiaz berarekin hitz egingo, baizik bai. eta e, zuberoan pasa diren, eh, edo pasatuko diren, e, ekimen eta, e, bueno, hainbat zita, zitakin. Lurraren topaketak, aipatuko ditugu lehenbizi. Bai, hori e, pasatu da zuberotiko mugat, mugetaik urbil, e, saliese deitzen den hiri batean, eta hor bildu dira pixkat ba, nekazaritzaren e, geroan inguruan ba, buru hauste handana bat behitira, e, eta hoietan gehien bat e, lur, nekazal luraren desagerpena. E, gaur arte nekazaritzak sortzihun hektara urte guziz galtzen ditu, duela hamar urte hasita, eta ez palin bada ezer aldatzen, 2000 eta hoita hamareko urta, urtea iritsi orduko, hoita hamar mila hektara galduak izango dira, beraz, e, ur, ba, laster hontan balin bagoaz, gehien bat lura jaten dutenak, da, ba, iriguneak, iriguneak gero eta zabaldago egiten direla, eta hori lotuta, nolazpait gure kontsumitzeko moduek ere badute eragin bat, eh, supermerkatu komodoak eta eraldoiak alde guztietan irekitzen behitira, aier pegatuta dendak eta zinegela eraldoiak eta holako zerbitzuak baitira eta horiek noski lurak hartzen dituzte etxe bizitzarako eraikuntzek ere bai eta beraz ba hor e, konstatazio bat bada lura ari dela e, urritzen nekazal munduaren zat bainan atera bideak e, otoitzez egiteaz aparte ez dago haindikan aurre ikusita denek espero dute Europar batasunak eh, berido eskeiniko duen eh, nekazal politikoan inguruan zehozer aldatuko dela, baina espero, baina fidagarritasun gutxi emaiten diete beraz Europear batasunak egin letzazketen urratsoietara, jakinda, ba bere diru laguntzak, e, eh, diru dienez, orain, orain no segituko dutela lur gehien duten nekazariei, beraz e, hemen txubero hontan lur asko duten nekazari ez da inbeste, gehienak dira nekazari txikiak, eta ba horien espazioak geroago eta e, mehatxuan daude eh, ba Europako nekazal gintza honen plagintza dela eta eta bestaldetik ba beti eh, urbanizazioa nahi zuberoa ezten gipuzkoa bezala dena koskaka ari da nekazal munduari eta gainera ba beti nekazal munduan egonez elikagaiak ere bai ari dira ikaragarri goiti eta ba, demaguna aurten nekazari batek elikagai, eman behar dituen elikagaiak eh, beren animalia eri, bos mila euro gehiago ordaindu beharko ditu aurtenko urtean, ba hori zergatik, espekulazioa ere egiten beita animalen inguruko janarietan, eta bena, beti ahal urriak dituenak izoratua. Mhm. Bueno, e, bertso afaria ere. Bai, bertsoa faria, suberoko botza eta oai eh, gazte izanik bere heldutasun eradoa, hoita urte ospatzen ditu aurten, laro geita bian sortua behitzen iratia, eta ba, pixka bat horren gogo arazteko, edo animazio pixka baten sortzeko irratiaren inguruan, asteburu huntan, larun batean, hain zuzen, bertsoafari bat izango da muskildiko gela batean, eta lau bertsolari izango ditugu hor, gure e, eh, suberotar ordezkaia den Joanes Etxebarria, naiz gurasoak bizkaitarrak dituen, bena, bueno, suberotartu da, edo siberu, sortu da, miren arte txere izango da gure artean, Ramuntxo Kristi, basen far bat, eta hortzi idoate, beraz, bueno, suposatzen dut, gehiak izango direla kazetalaritzan inguru, irratiaren historioan inguru, eta, bueno, ea, ze selebrekeria aterako diguten, hitzordua da, larun bat arratx hontan, arratxeko sortzitan muskildin. Mm Bueno, janari bilketa ere badao, zuberoan e, eh, beharrei erantzuteko, ez? Bai, eta hori urtero egiten da, e, nola esan ezake hori epizeria soziala deitzen den egitura bat sortua izan da hemen, e, hortan noski janaria emaiten da, bueno ez emaiten, ordaindu behar dute, baina euro bat, edo zoin gauza jartzen ahal dute, eta euro bat kostako zaie, e, ba hori bizka bat e, eske gileko lotsa horren gainditzeko zeo zer diru eskatzen zaie beraz honea ubiltzen diren jendei badirudi erosoago sentitzen direla e, ba, e, bariabide hoien erabiltzalek, beraz pasaden asteburuan, eben e, hontan ditugun e, hiru supermerkatuen aurean e, baziren e, e, eskentza edo opari egiteko ahalak eta ba, jendarteak nahiko eskuzabala gertu da, lautona janari bilduga ba, izan baitira, e, beharrak, gero eta handiagoak direla alde batetik eta bestalde ba, behar, behar duten horien esparua zabaltzen ari dela, luzaz izan dira hemen imia kobratzen zutenak edo parroan sartuak ziren jendeak hoien erabiltzale, baina orai ba, agertzen dira ebai, e, nola esan ezake, lana duten jendeak, horiek ere, ba, hilabete bukaeran agortuta dauzkate beraien diru iturriak eta janariaren egosteko ahalik ez, eta kasu gehienetan topatzen direnak eh, dira emakume solteak beren umekin, badakigu emakumeen soldatak frantziako estaduan kalifikazioe berdina entzat eta eksperientzia berdina entzat soldata euneko hoita hamara apalagoa dela, eta gainera hemen txuberoan eh, emakumei eskenik zaien lan bideak ez dira bait ezpada e, ordain sari edo hilabete sari autuko lanak dira etxe garbitze edo supermerkatuetan lan egiteko aukerak eta badakigu ba horietan soldatako oso oso oso, oso txikiak direla beraz eh, bueno, ba, janari bilketa horrek eh, e, zer laguntza ekarten dien. Mhm. bueno, e, bestalde gu ere parte gea, baina zuek ere bai, Winback eh, aplikazioa bertatik e, Euskal Herriko hainbat irrati entzun daitezke? Hoita sei, omen. Asko, Et, eh? Nik, nik badute? Bai? Bai, bai, bai, bai. Eta nola egiten duke? Ba, bueno, jutenaz Apple Store, nik, nik kasu honetan iPhonea, baina, bueno, bestia Android marketea jun, eta bilatu Winback, eta eta jetxi, eta osondo, ez zuten da, eh? Bale, eta ba, besterik ez dut esateko, eh? hasieran hameka irati ziren, zirudienez, eta amabost honi lotu dira, beraz oita sei euskaldun irate gaude, eta bonik ez dute zer ezagutzen, eh? baina eh, aplikazioak Android eta iPhone mugikok sistemetan bai. ere abelgarria dira, eh? Bai. bai, bai. eta eh, reitsi nahi duenak, eh, eh uinbak aplikazioa dohain da, eta gure, bueno, helbidea uinbak.eu, hori da ez? Hori da, hori da. Vale. <coughs> bueno. Hori da, eta, eta ber, bertan, ba, titika entzun dezakezu, adibidez? Eta, eta hi, eh? <laughs> Baitan, eh? Eh? Baitan, eh? Utzi, eh? Eta, <laughs> zea, e, garbi da, soinua, eta? Denetik. Denetik. Denetik. Bale, bale. Ni egia esan ez nahi zolako teknologia erabiltzale errotzen haute laguntzen baino. <laughs> bueno, Palestina ere eh, protagonista, titika, izan ere, bueno, <clears throat> ba, badakigu, nazio batuen erakundeak hainbat aurrera pauso egingo direla, baino e, Palestinaren sostenguz ekimena. Bai, bueno, lako ekimen txikitxoak egiten dira hemen, ez, eta suberotik e, eh, Palestina askatuko, mm, baina ba, gutxienez hanko albiste edo berri ematea komunikabideek emaiten edo e, egiten dituzten filtroetatik aparte da xedea eta horre dokumentalak eratuak izango dira e, ramalako egoeraz eta baita ere lekukatasunak ere bai eben eta xuberotar, xuberotar bimutil e, lako sare internazional baten e, bitartez izan direlakoz e, palestinarat eta gazat uste dut izan zirela, eta beraz beraien eh, testigantza doleko ere ekarriko dizkigute, eta baita ere, ba hemen, txuberoan, eh, bada, ez dakit nolako eragina duen, baina kanpaina bat, e, Israeleko em, ekoizpenen eh, boikot kampaina bat eh, bidean da, eta hortzaz berri emango digute. Jakin behar da, eh, ez dela erres Israeleko ekoizpenak boikotatu nahi dituena entzatzen, eta beste estado guzietaik datozen e, edo janari edo tresneria elektronika edo nidakita zer, meidin ikusten da txinado edo dagoenekoa. Eta Israeletik etortzen direnentzat ez da jaria made Israel. Baizik eta kodigo barra bat bada ekoizpen guzietan, eta kodigo barra hoien zenbaki zonbaitek omen adiarazten dute nontik datoren eta erosten dugun eh, ekoizpen hori. Baina nolaz ez ditugun zenbaki guztiak buruan, ba nola jakin nontik etortzen den, eta Israel darek ba, trikimailu hori erabiltzen dute, beraien ekoizpenen eh, saltzeko eta nolaz bait eh, bidean diren boikot kanpainen eta saihesteko, orduan ba, boikot kompainia hortaz eginen eh, da puntu bat, e, gaualdia delarik bihar, aratzeko bederatzitan, maulen eben hainbat elkartek kudeatzen duten zinka deitzen den taberna batean. Mm Bueno, eta amaitzeko urtero legez, eh, guk ere honen berri emango dugu, e, oi hartzun e, irratia ere hortan laguntzen du, soutako ikastola laguntzeko otarreak salgai? Bai, eta hori, ba, oi hartzun eh, irratiakoak ere eskertzekoak zarretez, eta hori nik uste bi edo hiru urte, Baitzien laguntza ekartzen bai. zutela, horko e, e eskaerak zentralizatuz eta baita ere zuen e, albistetan eta beste e, hortzaz e, solas eginez. E, otarreak, beraz, bai, gabonetakoak berriz ere eskentzen dituela sohutako ikastolak, beste urtetan bezala bi otare mota badira, hoita hamazazpie urrotan dena, ardigazta baserikoa kilobat, ez dia e, gaztaina zegindakoa bostegun grama, eta olako pate, deitzen den e, ahate gibel gizena egindako bat, eta e, etxean edo hemen e, ofizial edo artisao batek egiten dituen biskotxak, gero beste otare bat, ba, garestiago, berrogei eta eurokoa, e, aipatu ditudan gauzen gaine, edo, zea, gehitzen zaio, asoa dela... E, nola esan ezake hori ki, kiloko pote bat, zazpien eta berroita hamarreko pote bat, eta asoa hori da, e, txekorraz egindako lako plater berrezi bat, espeletan omen asmatua izan da, hanko piperarekin, eta gauza oso goxoak, beraz, e, hoik salgai, jakin behar da, garantzia baduela otare honen salmentak sohitako ikastola entzat, eta ta hori sartzen beita gurasoek ikastolen diru beharrentzat egiten duten ekimen batean eta ikastolako aurre kontuen herrena e, gurasoen gainda, beraz, ez da gutxi eta pasaden urte arte otarren ekarpena izan da diru kopuru horrokoraren araberako euneko lau koma irurogeita amaseia, beraz, oa indikan bada e, posibilitatea zenbaki hunen igotzeko eta, bueno, ba, oi hartzun irratiari deituz. Eh? Bai, hori da. Guri deitu, esango du, hogeita amazazpi eurotan merkena eta berrogeita mar eurotan garestiena. Eh? Hogeita amazazpitan ardi gazta kilobatekoa, gaztainaz indako estila, pate eta bizkotxak eta berrogeita mar eurokoa, asoa, zazpirunda berrogeita mar eh, gramoko potia, txekorraz indako platera da, ardi gazta, E, gaztain, ez dira pate eta bizkotxa? Eta agian EPEA argenizake, bai, abenduaren jamabosta eh, gabe, behar luketela e, eskakizun guztiak. Bai, osteuna abenduako gaitagoz, bai. E, bai, menesan nahi dut e, jenteek emaiteko EPEA, ah, bai, jamabostean. osteuna, bai, Hori da, eta bukatzeko ere inuke esan, suberotar talde bat izango dela asteburu juntan, igandean donostin, eta hori donostinun, Victoria Eugenia Antzokian. Ara? Ha, ah, Eta hori zer da, ba, Dominika Etxart, jarraki, Niko Etxarten eta eh, aita da, eta Euskal Telebistak egin du dokumental bat Xuberoko sutondoan deitzen dela eta ba honen bermen ola Beraz, igante hontan, abenduaren bian, arratsaldeko zazpitan, Bikterio Eugenia antzeki hortan, topatuko dugu odol berria taldea dela niko etxartek hamazortzi urtetan sortu zuen lehen taldia. Parisetik etorri zelarik, gitarra eskuan, bat alde bat sortu zuen odolberia, eta hori berriz berantolatuko da karia hortan, geho altzukutarrak talde bate bada, altzukutarrak, bazergatik, niko etxart bera hankoa beita, eta gero siberotarrak deitzen den, basoma dira, hamar, hamabost, mutil neska gazte, oso zenki, ausarki eta poliki abesten dutenak, eta ba hori, itzordua beraz, igandean dugula, dodezutela, Arratxaldeko zazpiretan Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Ba, titikarrekalt, mila, mila esker, eta urrengo aster arte naiz eta egoaldean jai izango guk ez dugu jai izango, eta zuek iparaldean imaginatzen dute, ez da ere ez? Ez, urtzi ez, eta zuek zergatik ez dute jai egiten. Bueno, ba, Espainiako Konstituzioen eguna delako. Ah, eta ez zarete espainolak edo? E, ez. Zu, ah. zu baltzea frantxesa? Ez dut uste. <laughs> Ha, orduan. <laughs> Hala esan didate nintzela, baina ez nago konbentzitua. <laughs> ba, titikarrekar bina bina esker eta urrego arte. Agur.